Iubiți frate, cu puțin îngăduință, îndrăznim să vă adăugăm câteva cuvinte. Cam ăsta e rolul mănăstirilor azi, azi încolo, să mai mângâi și credincioși, să-i îmbărbăteze, să-i încurajeze, să-i mai învețe câte ceva, ca să nu vă simțiți nici dumneavoastră sirene, nici noi cărugării singuri sau izolați. Că mântuirea nu este numai de unul singur, ci și în familia aceasta duhovnicească. Iată, suntem sâmbătă astăzi, câteva gânduri pentru cei răposați. Toți avem părinți, unii, frați, surori, nepoți, copii, care au trecut la Domnul. Mai devreme sau mai târziu, pregătiți sau mai puțin pregătiți, dar toți ne întrebăm unde sunt cei care nu mai avem astăzi. La bine sau la rău? Sunt în lumina lui Hristos sau cum e alb în chinuri. Este mare întrebare pentru cei răpăsați care ne punem noi, cei închiviți, că nu știm unii mamele noastre și tatele noastre și rugele noastre care au plecat. De aceea, fiindcă sâmbătă înseamnă și ziua morților, și odihnă mai înseamnă cuvântul sâmbătă, să înțelegem că odihna înaintaților noștri sau a celor care au plecat la Domnul depinde de faptele bune care le-au făcut în viață. Depinde de preoții care i-au crescut, i-au educat și i-au format în viață. Depinde în special de mama și de tata, tare cum îți cresc copiii și îi lasă în moștenire societății acestea. Nu se poate ca creștinii buni, legați de biserică, iubitori de Hristos, care s-au mutat la Domnul, dar în viața lor erau iubitori de biserică, se spovedeau regulat, se împărtășeau regulat, făceau milostenii, se rugau, nu se poate ca aceștia să fie în adâncul iadului. Pentru că oamenii nu sunt făcuți pentru iad, noi suntem făcuți pentru Hristos. El ne-a zidit, El ne-a dat viață, El ne-a dat parte să trăim cu noi sub soare, cu bucurii și cu atâtea necazuri care, cum le vedeți, după faptele noastre, și ne-a dat deci timp de pocăință. Așa încât noi cei vii suntem datori să nu-i uităm pe cei morți. Și majoritatea, cum știți, mor așa cum se întâmplă. Altul se la o cârtemă, altul pe drum, altul lovit de mașină, și ne spovedi și fiind de câte vreme, n-ai ieșit să cu cine să mai vorbești, altul în spital la operație și așa mai departe. Bolile sunt multe și tot mai multe, pentru că și păcatele sunt multe și foarte multe. Iar noi cei care încă suntem în viață, să avem grijă fiecare din morții noastre. Dumnezeu știe unii vor fi rânduit. dar un lucru trebuie să știm, că dacă ne ținem de biserică, cei care suntem în viață, că dacă dăm slujbe și pomenire pentru cei morți, preotul care slujește liturghie în ziua aceea, sau în sâmbătă aceea, sau în duminica, el poate o pentru Ion, mort, sau pentru Ileana, sau pentru Gheorghe, sau pentru altcareva, și îl pune Sfântul Potir. Așa ne învață Sfinții Părinți. Că aceste părticele care se mai cheamă miride, odată ce ajung să se unesc cu trupul și sângele lui Hristos în Sfântul Potir, în clipa aceea, cei care s-au dus dincolo și Domnul știe unii sunt, se usurează de necazul, de chinuri. Și prin Sfânta Liturghie, cu alte cuvinte, prin înțeles, prin Sfânta Liturghie, repetând mereu aceste rugăciuni și scoatele de părticele pentru mor, noi facem cel mai mare bine celor care au plecat dintre noi, fraților, părinților noștri care nu mai sunt cu noi. De aceea e mare datorie, unii stil, în și sat, în și orașul străin, nu uitați, mai ales sâmbăta, și chiar și duminica, și oricând se poate, dați un pomenit să se scoată o părticitul pentru tata sau pentru mama sau pentru bunici, sau pentru cine știe care. Unii au murit pregătiți, alții mai puțin, alții poate chiar deloc. Nu avem voie să facem părticiere pentru cei care au murit în sectă. Deci sectanții, indiferent chiar dacă e fratele sau o rudă apropiată noastră, dacă el este sectant în mare așa, nu aveți voie să le scoateți părticiere. De asemenea, la cei morți nu mai avem voie să facem părticiere la cei care au murit nebotezați, poate copiii. I-a scăpat cineva din atenții și să zic, pot fi botezat într-un 10 minute, să cu apă, cum se știți de la preot, și copilul este botezat. Iar dacă mare așa, rămâne pe conștiința mamei, a tatii, a celor care au fost de față și nu au grijă pentru sufletul lui. Nu putem scoate părticele pentru cei care se sinucid. Niciodată. El a făcut cel mai mare păcat posibil, desnădejdea. Adică nu mai are credință că Dumnezeu îl poate ierta, îl poate mântui. Asta spun toți Sfinții Părinții, ne învață Biserica, deci iată pentru care nu putem scoate părtășele și nu se bucură de Sfânta Liturghie. Cei care nu sunt ortodoxi, niciodată. Dacă se fac ortodox, să se botează, să primesc mărturisirea de credință ortodoxă, da. Vii sau răpăsat, îi considerăm frații noștri. Dacă nu, nu se poate. Cei care se sinucid, cei care se duc la septe se mor așa. Nu avem cum să-i ajutăm pe ei. Dar noi să ne ajutăm pe fratele noștri, părinți, bunici, bunice, copii, frați, rudi, mamă, tată. Mai este obiceiul, pe lângă pomenirea Sfintei Liturghii, se face așa numitele praznice, sau fel din mese de milostenie pentru cei de clasa Domnului cu sărăcia care este acum și cu puținul cât îl avem, să-l aveți, se poate face mai puțin decât altă dată. Dar atât cât se poate, nu uitați, o bucățică dată în mâna unui sărac, a unui cercetător, a unui amărât, a unui văduve, poate nici nu îndrăznește să-l ceară, dacă îi dai o bucățică fiicii săracă, în numele lucutare, Gheorghe, mai Maria, ajutare. care este casa Domnului, dar ortodox, această merostere de asemenea, după Sfânta Liturghie, îi mângâie și îi ușurează dincolo. Mai putem ajuta pe cei răpăsați și pomenim și noi fiecare la rugăciunile noastre în casă. Întâi pe cei vii, după aceea pe cei răpăsați. Și cu mila lui Dumnezeu și cu mila credincioșilor și cu rugăciunile mai ales ale Sfintei Biserici și cu Harul Duhului Sfânt și cu Sfânta Liturghie să sperăm că pe mult Dumnezeu îi scoate din adâncuri. Așa ne învață Sfinții Părinți. Sunt și cazuri extreme sau speciale când cei morți nu putrezesc. Și iată, o să dau câteva cazuri concrete din zona noastră, de pe chiar mai de departe. Și cel puțin în părțile noastre aici se dezgroapă morții la șapte ani. Și așa este o tradiție, să spun mari părinți, că dacă o semințele celui răposat sunt mai alte, sunt curate, și el, deși este, s-a desfăcut oasele lui din trupul lui, el este speranța că el este miluit și mântuit de Dumnezeu. Dar sunt și morți care nu se crede. Rar, dar sunt. Am să spun câteva trei cazuri pe care le-am citit numai din cărți, pentru că sunt mai vechi. Mai întâi era Sfântul Calenic, era la Cernica, dacă citim viața lui, el era episcop la Râmnicu Vâlcea și și beneficioși într-un sat, uite numele pe acolo, la râmniu cu Dulcea, într-un sat, tot au venit la Dulcea și i-a spus, Sfinte Părinte, adun un mor, tată, a mor, a bunit, că nu mai putrezește, l-am dezgăbat o dată, de două ori, și a treia oară. Bine, se face că eu deznegare. A ferească, dar a episcop. Și așa scrie în cartea pe care am citit-o, am să scris în rogi pe ele, că s-a dus la mormânt acolo, l-a dus la biserică care era în marginea cimitirului, s-a răzămat de biserică pe cel care era ca un lemn, neputer. Și i-a făcut dezlegări cele mari, care le fac numai arherei. Sunt două la număr. Și când a terminat ultima dezlegare, a observat cum oasă de lui mereu, mereu, și a pus să se lese corpul în jos, când a terminat cele două dezlegări, au rămas numai oasele jos. Văzând cu ochii el atunci a fost vindecat. O fi avut și aceștia care pătimesc așa ceva, a avut mari păcate în viață. Când nu le-au spovedit, ori le-au ascuns, ori tot îndoiți, ori fi făcut crime, ori câte cum e acum, crimele de acum mai la de acum. Deci, un caz. Altul, mai recent, în 1794, în noiembrie, era bolnav de moarte Sfântul Paisie de la Neamț. s a fost trimis, și atunci era episcop Veniamic Costache, marele nostru micropolit al Moldovii, era la Fux pe atunci. s a fost trimis să-l cerceteze pe Sfântul Paisie. Dar a ajuns la Neamț, a văzut, spune acolo, a vorbit cu el, i-a făcut probabil o rugăciune de zegare și s-a dus la Sârgul Neamț undeva către Părțișeni, într-un sat, în care era un boier sau un om mai bogat, care murise și a fost dezbăfat de mai multe ori și nu era putre. Și episcopul Beniamin Costache și atunci l-a dezlegat, nu s-a desfăcut pe loc în clipa aceea, dar zice, îngropați-l înapoi, faceți-i pomeniri, și dacă după un an sau doi îl dezgropați tot așa îl găsiți, îi mai facem din nou cu mai mulți aferei dezlegat. S-a făcut așa și a doua oară l-a găsit desfăcute oasele, deci l-a iertat Dumnezeu, ca așa se spune. Un caz mai pregnant, să zicem așa, trecut la începutul acestui secol, care se cutremură. La Dumnezeirea Clatena din în Suceava era un părinte duhovnic, pahomnic, că rugă foarte mult, dar o vedea lumii din toate părțile, care și ne vine. Era un voier numit Ghitescu, familia Ghitescu, mari moșieri, mari proprietari, sănătoși în București, asta prin 1920, și până în 30. Lucrurile s-au știut. Și iată ce se întâmplă. El având mulți oameni la lucru și era aspru cu oamenii, duhovnicul lui era chiar preotul acela pahomului. Când se duce, i-am mai spus, odată i-a spus că am apăsat. Domnule, cu tare, domnul, eu cum să vorbesc de atunci, dar uite, spun oamenii că îi bate, că nu le dați cele ce se cuvine, că îi loviți cu ghișul și cu țară. Era pe atunci, cu boiere. Rău și așa, rău și așa. Și el la un moment dat s-a supărat grăzat. Păi și tu, popa, ăsta tot ce de mine, dar eu sunt senator, dar eu sunt tare. Și l-a părut la metropolitul de la Iași. Să zice și, păi ce pașii, un preot, un mosneguț acolo, la Slatina și nu mă persecută, mă pedesește, mă mustă, îmi dă canoane cu tare, cu tare, el nu știe că eu sunt boierul cu tare. Și e asta, nenea. Și metropolitul, influențat și el, și eu mai fi spus el în plus, și-a spus, hei, să excludem din viața călugărească. Adică l-a pus în ceata mirenilor. Dumnezeu a fost pus în situația să părăsească mănăstirea. Nu să se ducă el pe atunci. Era bătrânel, două vârste, s-a dus la toți și au găsit acolo să fie măsurători de stradă. Lucrurile nu sunt romani, e realitate. Sunt documente. Și zici, deci, mă duc acasă, nu rușine, treu de acum, bătrân, el nu se mă duc. Și tot dezbrăcat de haină, dar ținea barbă și rânduia, dar nu? Și un evreu care știți că atunci era nu se evrei pe aici, eu găsesc acolo, zic, tot te părinții, cum îi zic, el și eu te dăm aici la gura betelor, unde sunt eu vinurile, alea acolo, cu auxiliere acolo. Dorme acolo ziua lucra, mă, măsura cât putea, și în seara, noaptea, dormea. Acum nu-și făcea tradele, adică rugă, cu preoți, așa, în taie. Dar în haine se zice. Au trecut ani și a murit boierul. Și au trecut 6-7 ani, s-au dezgăpat rugele, ca lemnul, sapă, nimic. Și au apelat, era vestit în toată țara, cu regele, țarul, nu știu cine era, al doilea, Ferdinand, nu știu care era pe atunci, știa de el. Mare personalitate în cerul lui. Hai să facem ceva, hai să aducem niște arhirei. Asta e cea mai grea care o fac arhirei. S-au adus trei episcop. Au făcut fiecare de zegare, tot așa a rămas. S-a scos lângă biserică, la a răzemat acolo, întreg sapăna, ca un lemn. S-a îngropat înapoi, deși după un an, doi, chiar s-a dezlegăm, să vedem dacă e dezlegat de oase, lui ierta Dumnezeu. Tot așa l-a văzut. Iar trei ei. S-a repetat așa la făcut, tot așa a fost. Am început 2-3 ani și iarăși l-am dezvoltat. Și l-a spus iarăși în biserică, ce să facă, toată lumea era sâmburată, tot, în special la cei mari din familie, ce să facem noi? Au avut trei argerei. S-a dat făcut Dumnezeu o minune. Unul din cei trei argerei, nu știu care cum îi cheamă, care erau atunci, a întrebat, păi, de ce, poate făcut un mare omul ăsta? ieși ceva din viața lui, se poate în public, tot Sârbu era acolo. Lume, de lume. Nu a suprit cineva, păi da, mai a suprit muncitori, oameni care nu muncesc în mod lui. Păi eu văd cum vom faca mai mare, poate mă duci pe mine. Sunt din lumea aceea, un bătrân el a spus, Sfinte Părinte, eu știu că i-am mai făcut-o în fața mare. Deci noi mai știm așa din bătrâni, care și au făcut. O scos un călugăr din mănăstirea sa. Și cum îl cheamă? Ce pahomi, uitați-vă! Sunt o fi, trăiește sau murit? Unde se comurit, dar atât trăiește. În cele din urmă, dar nu zice zice, o mă, tu nu mătură străzile legea pe la noi prin Fădușeni. Ieși, și ce-i pătrânsă. Mă, îl duceți la doi, trei să-l aduceți în coace, dacă-l găsesc. Să stați o oră, două, și-o găsit din bătrânul ăsta. Și părinte, habar nu avea ce să mi el nu știa săracul. L-au adus acolo. Au citit episcopii de zegare, nu s-a dezlegat. Și a adăsit că lucrul ăsta, ca pavonul. Era acum îmbrăcat așa, hai, bine. Episcopii au pus în infiltrativ, el nu se pus să plângă. Pe Trecut aproape 25 de ani când era scos, nu mai știe. El sărac era acum, se gândea la mama. Și vine părinții în față și dezleagă pe acest boier, că iată, nu mai putrezește. El nu știa asta. Am înțeles că ce o scos afară de acolo, nu fii vom blestem de la Dumnezeu. E preotul acela era un om cu viață sfântă. Și a dus vestul de el, a făcut ascultare, dar plânge. S-a pus ei pe trahirul, pe trupul acelui mort, uscat sau un lemn, și a citit cele două dezlegări. N-a terminat bine dezlegările și a rămas numai pulberea josă cu vapul. Și ce toți au spus, iată, când ce nu mai puteți de urmă. Pentru că a făcut un mare rău la acest părinte care de 25 de ani stă și mătură străzile, care e preot și duhovnic, cu din preot. Ei bine, atunci toți au dat slavă lui Dumnezeu, l-a trimis părinte înapoi la mănăstirea sa, n-a mai trăit puțin, s-a mutat la Domnul, el n-a făcut nicio răzbunare, nici eu n-am cerut nici să mă primească nici nu. Cum o zis cei mari, așa am făcut. Și vietul preot eu l-am pus într-o carte, o să iasă cât de curând, într-o lună de zile, chiar să vă amintim, care doriți, indiferent de zona României sunteți, să iasă o carte cu aceste toate, care se cheamă Pateritul României. Ediția a treia, în formă definitivă, la care s-au mușit zeci de ani. Și acolo veți sunt pe larg toate aceste lucruri. distrat, Iată de grija datoria când nu se mort. Dar să nu uitați, așa cum se vede astăzi, trăim niște vremuri cu adevărat apocaliptice. Nu mai nevoie să vi le explicăm. Le vedeți, le simțiți, le trăiți. Ce face și pentru noi, cei care suntem în viață? Ce vă recomandăm noi, niște călugări, din pădurile astea, dumneavoastră celor care aduceți greul pământului și a țării, acolo unde sunteți? bani În timp. Înaintea noastră avem o singură cale, o singură soluție, un singur drum. Legați-vă de biserică. Legați-vă de mănăstiri. Legați-vă de Hristos. Rugați-vă cu latimă, zi și noapte, singura soluție care rezolvă totul. Rugăciunea, legătura strânsă cu Dumnezeu, cu preoții, cu mănăstirii, cu ședința, cu cărțile de rugăciune și cu toate. Nu știm cât putem dacă avem unii, ca acum, cum vedeți, peste tot E un program satanic aici. Să nu credeți că s-a întâmplat acesta. Ce se întâmplă la noi, și nu numai la noi, toată lumea acum. Este un program apocaliptic și satanic. Organizat foarte bine, gândit exact. Și să lăsăm la România, că și să le luăm. Cum să-i mai terminăm? De ce? Poate pentru mulțimea păcatelor noastre, eh? și pe altă parte că și trebuie să vină apocaliptic. Și ca să Vadă da, Domnul dacă răbdăm. Este un război mai ales organizat împotriva țărilor ortodoxe. O spune în călugă. Nu e nevoie să trageți clopotele peste tot, dar este un război organizat. Cu fomentare, dise de servicii, de pâine, cu lipsă de bani, toate sunt organizate. Dar noi avem pe Dumnezeu. Hristos nu avea niciun bani. Hristos era îmbrăcat într-o simplă haină și aceia i-au luat-o evreia. Noi să nu ne Suntem cu Hristos, țineți-vă de, de biserică, nu lipsiți duminica de la Sfânta Liturghie, țineți-vă legați de Sfintele Mănăstiri, vorbă puțină și rugăciune multă, multă, multă. Și veți vedea minunile lui Dumnezeu. Deja s-au mai văzut. S-au rugat este oameni, acum câteva zile trebuie să fie un război. Și până acum, dușmanii lui Hristos au organizat tot, cum să-l facă? Ei, s-au rugat vieții oameni, copniște din Serbia, cu câteva zile un autocar aici, toți au căzut la rugăciune și s-au desuflat cei care iubesc moartea și războiul și urăsc pe Hristos. Noi de să rămânem cu biserica, cu Hristos, cu viața spovedanii, cu Sfânta Împărtășanii, cu sfaturile bătrânilor, cu sfaturile preoților, cu mare nădejde în Dumnezeu. Rugați-vă mai mult începând cu Sfânta Apsaltirii și cu alte rugăciuni, să veți vedea minunile lui Dumnezeu. Fie ca bunul Dumnezeu să o cotească lumea, să vă dea și dumneavoastră tuturor sănătate și mântuire, iar celor răpăsați să dea Dumnezeu odihnă într-un numele Tatălui, și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.